Eita porra, aí, sete. Ah, oh, menina não se espanta, essa é minha parada. Menina não se espanta, essa é minha parada. Pode baforar um lança, cê tá na vara no baforado. Cê tá, cê tá, cê tá na vara no baforado. Cê tá, cê tá, cê tá na vara no baforado. Cê tá, cê tá, cê tá na vara no baforado. Cê tá, cê tá, cê tá na vara dando baforada. Aqui nesse baile as mina já tá chapadona. Aqui nesse baile as mina já tá chapadona. O R7 já falou, já comentou dessas piranha, dessas piranha, dessas Acho que vá fora mama. As que fuma trans, as que vá fora mama. As que fuma trans, as que vá fora mama. As que fuma trans, as que vá fora mama acho que fuma atrasa. Oh, menina, não se espanta, essa é minha parada. Menina, não se espanta, essa é minha parada. Pode baforar um lança, cê tá na varada no baforado. Cê tá, cê tá, cê tá na varada no baforado. Cê tá, cê tá, cê tá na varada no baforado. Cê tá, cê tá, cê tá na varada no baforado. Cê tá, cê tá, cê tá na varada no baforado. Aqui nesse baile as mina já tá chapadona. Aqui nesse baile as mina já tá chapadona. O R7 já falou, já comentou dessas piranha. Dessas piranha, dessas Acho que vai fora mama. Acho que fuma trans, Acho que vai fora mama. Acho que fuma trans, Acho que vai fora mama. Acho que fuma trans, acho que vai fora mama. Acho que fuma transa. Eita porra, aí, 7. Ah, menina, não se espanta, essa é minha parada. Menina, não se espanta, essa é minha parada. Pode baforar um lança, cê tá na vara dando baforada. Cê tá, cê tá, cê tá na vara dando baforada. Cê tá, cê tá, cê tá na vara dando baforada. Cê tá, cê tá, cê tá na vara dando baforada. Cê tá, cê tá, cê tá na vara dando baforada. Aqui nesse baile as mina já tá chapadona. Aqui nesse baile as mina já tá chapadona. O R7 já falou, já comentou dessas piranha, dessas piranha, dessas Acho que fora, mama. Acho que fuma trans, Acho que fora, mama. Acho que fuma trans, Acho que fora, mama. Acho que fuma trans, Acho que fora, mama. Acho que fuma transa. Oh, menina, não se espanta, essa é minha parada. Menina, não se espanta, essa é minha parada. Pode baforar um lança, cê tá na vara dando baforada. Cê tá, cê tá, cê tá na vara dando baforada. Cê tá, cê tá, cê tá na vara dando baforada. Cê tá, cê tá, cê tá na vara dando baforada. Cê tá, cê tá, cê tá na vara dando baforada. Aqui nesse baile as mina já tá chapadona. Aqui nesse baile as mina já tá chapadona. O R7 já falou, já comentou dessas piranha. Dessas piranha, dessas Acho que vai fora, mama. As que fuma trans, as que vai fora, mama. As que fuma trans, as que vai fora, mama. As que fuma trans, as que vai fora, mama. As que fuma transa.